Джеф Сазерленд. Скрам. Навчись робити вдвічі більше за менший час. Розділ 8. Пріоритети. Зі Скотом Максвеллом я вперше зустрівся у закусочній Джонні у Ньютоні, штат Масачусетс, кілька років тому. Я вже розповідав про нього раніше. Він засновник компанії OpenView Venture Partners і та сама людина, яка вирахувала, що понаднормова робота породжує більше клопотів, ніж досягнень. Я попрацював з OpenView та їхніми клієнтами майже 8 років, і всі вони демонстрували надзвичайне зростання продуктивності. Але Scrum призначений не лише для прискорення роботи компанії, команд. Він має величезний вплив, який у випадку з венчурними капіталістами набуває простої форми прибутку. Якщо компанія не приносить грошей, це не успішне комерційне підприємство, а якесь хобі. Навіть не скажу, скільки я бачив компаній із чудовими ідеями та дійсно класним продуктом, яким усі захоплювалися. Здавалося, що він неодмінно займе ринкову нішу, що просто приречений на успіх, адже він такий класний, але попри мегадозу уяви, натхнення і важкої праці, люди, які його виробляли, так і не не змогли визначити, як саме заробляти на ньому гроші. У чому різниця між компаніями Pets.com і Запас? Вони обидві побачили сегмент ринку, на який люди витрачають мільярди доларів на рік. Вони обидві побачили простіший і дешевший спосіб замовляння і доставляння їхніх товарів онлайн. Одна компанія стала символом провалу інтернет-проєктів і розтрати багатьох мільйонів доларів, тоді як друга сьогодні коштує понад мільярд. Вони обидві мали бачення, але Pets.com не мала відчуття пріоритетів. Люди там не розуміли, що і коли треба робити. Власник продукту повинен збалансувати бачення продукту, що ви можете продати, що ви можете зробити і до чого ви маєте пристрасть. Про цю діаграму треба думати усім компаніям. Якщо концентруватись лише на тому, що ви здатні створити, це може закінчитись виготовленням насправді нікому не потрібних речей, навіть якщо ви маєте до них пристрасть. Якщо робити ставку лише на те, що ви можете продати, можна наобіцяти речі, які не вийде створити. Якщо створювати лише те, що ви зможете продати, але до чого не маєте пристрасті, це закінчиться важкою важливою роботою заради посередності, але в центрі перехресті лежить бачення, що проростає із реальності, бачення з реальною можливістю стати чимось видатним. У цьому розділі я збираюсь показати вам, як до цього прийти. Попередні розділи зосереджувались на тому, як робити все швидше і краще. А цей розділ розповість, як змусити швидше і краще працювати на вас, як досягти надзвичайності. Скотт Максвелл каже, що справжня сила скрам полягає в його готовому, пріоритетному і вимірюваному бекграунді беклозі, переліку завдань, які треба виконати. Ось чому Скотт запровадив скрам у венчурній групі і вважає його вирішальною конкурентною перевагою. Беклог. Що і коли робити? Перше, що потрібно зробити, застосовуючи Scrum, скласти беклог. Він може бути завдовжки в сотні пунктів або містити лише кілька речей, з якими слід розібратись передусім. Безумовним є лише одне: ви маєте чітко уявляти, що хочете отримати наприкінці роботи. Це може бути якийсь продукт, весілля, послуга, нова вакцина, пофарбовані стіни будинку тощо. Це може бути будь-що, але одразу після створення в голові картинки бажаного результату слід продумати, чого потребуватиме його досягнення досягненням. Нещодавно я працював із компанією, яка виробляє автоматизовані системи для будинків, опалення, охолодження, електрики, сантехніки, усього потроху. Одним із їхніх нових продуктів є система побутової автоматики. Вони створюють систему, здатну контролювати всі аспекти вашого побуту: від відчинення вхідних дверей та вмикання світла в кімнатах до контролю витрат на опалення, і все з вашого мобільного пристрою. Отже, спочатку вони сідають і складають перелік усього, що для цього потрібно: перемикачів, контролерів, інтерфейсів, датчиків, протоколів зв'язку тощо. По суті, не конкретних правил та шматків роботи, а всіх сюжетів і побажань замовників замовника. Тому вони записують такі речі: як домовласник, я хочу мати можливість бачити, хто стоїть біля моїх дверей щоб можна було їх відчинити лише тим, кого я вирішу пустити. Вони пишуть побажання про відчинення гаражних воріт, вімкнення всіх систем, контроль освітлення. Перелік продовжується доти, доки до нього не війдуть усі речі, які, на їхню думку, має робити їхній продукт, щоб бути ринково привабливим. У цьому випадку перелік якраз і був завдовжки у сотні пунктів, адже йшлося про велику складну систему автоматики. Беклок базується на ідеї, що в нього має входити все, що тільки можна включити в продукт продукт. Звичайно, всього вбудовувати вам не вдасться, але треба мати перелік усіх речей, які можна було би включити в бачення цього продукту. Ключ тут у тому, що ви вирішите зробити спочатку. Для цього потрібно відповісти на таке запитання: які пункти мають найбільший бізнесовий вплив, найважливіші для клієнта, можуть принести найбільше грошей і найлегші для виконання. Треба розуміти, що в цьому переліку є ціла купа речей, за які ви ніколи не візьметесь, і передусім вам потрібні ті, що принесуть найбільшу цінність із найнижчим ризиком. У поетапній системі розробки і завершення проекту Scrum треба починати з речей, які негайно принесуть прибуток, ефективно ефективно знизивши ризики, і робити це треба на рівні характеристик продукту. Слід починати створювати цінність для ваших клієнтів якомога раніше, адже вам потрібно буде щось повністю виконане, що можна показати. Це може бути просто невеличка частина більшого проекту, але вона має бути готова для демонстрації. Якщо ви фарбуєте будинок, можливо, першим таким виконаним пунктом буде повне завершення всіх робіт у вітальні. У розробці продуктів є безумовне правило, що підтверджувалось багато разів. Я вже говорив про нього раніше. 80% цінності закладені у 20% характеристик. Задумайтесь над цим на хвилину. Усьому, що ви купуєте, основна цінність це те, чого хочуть люди найбільше, складає лише п'яту частину створеного. У випадку цієї компанії співробітники дивились на свій величезний перелік речей, які можна включити в їхню систему побутової автоматики, і розуміли, знали, що насправді клієнти хочуть лише 20% із цього. Скрам дозволяє визначати, як створити ці 20% передусім. У традиційній розробці продуктів команди не знають, у чому полягають ці 20%, доки не завершать увесь проект. Це означає, що цілих 80% їхніх зусиль марнується. А ви знаєте, як я ставлюсь до марнування. А якби ви могли завершувати проекти в 5 разів швидше за ваших конкурентів з у п'ятеро більшою цінністю, це шлях до перемоги. Тому працівники цієї компанії з автоматизації засіли за свій величезний перелік характеристик і спитали себе: гаразд, із чого нам починати завтра? Що є найважливіше? найважливішим для клієнтів як нам принести їм цінність швидше за будь-кого іншого. Як каже Скотт Максвелл, складність тут у визначенні не чого ви хочете досягти, а чого ви можете досягти. Це справджується для всього. Будуєте ви будинок чи виробляєте авто, пишете книжку чи створюєте відеогру, вичищаєте сміття чи боретесь зі злочинністю. Визначте, де можна принести найбільшу цінність за найменших зусиль і зробіть це одразу. Потім продовжуйте збільшувати цінність крок за кроком. Озирнутись не встигнете, як створити чи презентуєте щось із реальними результатами, які можна продемонструвати. Ключем до цього є розставляння пріоритетів у роботі. Як вам це зробити? Насамперед, вам потрібен хтось, хто може визначити як бачення, так і цінність. У Scrum ми називаємо таку особу власником продукту. Власник продукту у Scrum є лише три ролі: ви є або членом команди та виконуєте роботу, або скрам майстром та допомагаєте команді визначити кращі методи роботи, або власником продукту. Усі ці ролі детально описано у додатку цієї книжки. Власник продукту вирішує, якою має бути робота. Він чи вона розпоряджається беклогом, переліком завдань і найважливіше пріоритетністю їх виконання. Створюючи першу скрам-команду у 1993 році, я не мав власника продукту. Я був членом керівної команди та мав купу інших обов'язків, окрім визначення, що саме повинна робити команда на кожному спринті. Я займався керівництвом і маркетингом і вирішував питання з клієнтами та накреслював загальну стратегію. Але в тому першому спринті я виявив, що цілком можу керувати беклогом. Потрібно було просто слідкувати за тим, щоб мати досить сюжетів, побажань і характеристик для роботи команди команди протягом наступного спринту. Проблема полягала в тому, що після другого спринту ми запровадили щоденні стендапи, обговорення стоячи. Уже в наступному спринті швидкість роботи підвищилась на 400%, і команда за тиждень закінчила те, що б мало б зайняти в нас місяць. У них закінчились завдання з беклогу, над якими треба було працювати. Я ж собі думав, що має місяць для планування нових завдань. Доволі велика проблема, погодьтесь, але її треба було якось розв'язувати. Тому я й подумав про цю роль власника продукту та про якості, потрібні для належного її виконання. Розробляючи її, я надихався ролью головного інженера компанії Toyota. Людина на цій посаді відповідає за всю виробничу лінію окремої моделі, наприклад, Corolla чи Camry. Для цього вона має задіяти таланти груп працівників, які спеціалізуються на створенні корпуса, коліс, електропроводки тощо. Головний інженер має об'єднати групи окремих фахівців, щоб створити єдину багатофункціональну команду, здатну зібрати авто за межами Тойота, цих легендарних головних інженерів або шуса, як їх називають у Японії, вважають всесильними лідерами так званого шляху Тойота. У певному розумінні це правда, але влади при цьому вони не мають. Ніхто їм не підзвітний, радше вони самі підзвітні своїм групам. Люди можуть вказувати головним інженерам на їхні помилки, тому вони мають стежити за правильністю своїх рішень. Вони не дають нікому оцінок продуктивності, підвищень чи заохочень. Вони лише приймають рішення щодо бачення авто і способів його виготовлення шляхом переконання, а не примусу. Саме цю ідею я й хотів утілити у системі Scrum, Джон Шук з Інституту ощадливого підприємництва якось почав свій опис ролі головного інженера цитату з інструкції для командного складу морської піхоти США. Відповідальність людини за лідерство не залежить від влади, глибоко вкорінене припущення, що влада має дорівнювати відповідальності, є коренем великого організаційного негаразду. Я вважаю, що непорозуміння навколо цього питання загрозливе і проблемне. Воно проникло в нашу свідомість так глибоко, що ми цього навіть не усвідомлюємо. Згадуючи свій досвід набути у Вестпойнті і В'єтнамі, я цілком погоджуюсь, що лідерство не має нічого спільного із владою. Радше воно серед іншого стосується знань і готовності служити людям. Головний інженер Тойота не може просто наказувати виконати щось конкретним способом. Він має переконувати, лестити і демонструвати, що його спосіб є правильним, найкращим. Зазвичай, щоб грати цю роль, потрібні десятиліття досвіду. Я хотів запровадити її у скрам, але я також добре знав, що дуже небагато людей має такі рівень досвіду і навичок. Тому я розбив цю роль на дві, віддавши питання, як робити скрам майстрові, а що робити власникові продукту. Навіть у перші дні скрам я знав, що мені потрібен хтось для тісного зв'язку із клієнтом. Після кожного спринту власник продукту має передавати команді відгуки споживачів. Він повинен проводити половину свого часу за розмовами із людьми, які купують продукт, дізнаючись їхні думки про найсвіжіший реліз та його цінність для них. А другу половину з командою розробляючи беклог, показуючи їм, що клієнт цінує, а вони ні. Запам'ятайте, клієнтом може бути масовий споживач, великий банк, ваш чоловік або хтось, хто потребує ротавірусної вакцини та залежить від вас, щоб її дістати. Клієнтом є той, хто отримає цінність від того, що ви робите але менеджера я не хотів. Я хотів когось, кому б команда вірила, довіряючи йому розставляти пріоритети завдань беклогу. Тому я пішов і запросив до себе на роботу найрозумнішого хлопця у сфері товарного маркетингу, не розробки, зверніть увагу, а маркетингу. І саме так Дон Ротнер став першим власником продукту. Він знав продукт, який ми виробляли, не з технічної точки зору, хоча й розумів у цьому достатньо, щоб спілкуватися з інженерами, а радше з точки зору клієнтів, що потрібне людям, які дійсно користуються користуватимуться цим продуктом. Добираючи власника продукту, беріть когось, хто може поставити себе на місце людини, яка отримає цінність від вашої роботи. Як каже один мій друг, моя дружина ідеальний власник продукту, бо точно знає, чого хоче. Я просто це впроваджую. Власник продукту не лише потребує ширшого спектра вмінь і навичок, ніж скрам майстер але й має дотримуватись іншого набору стандартів. Скрам-майстер та команда відповідають за те, як швидко вони просуваються і наскільки швидшими вони можуть стати. А власник продукту слідкує за перетворенням продуктивності команди на цінність. З роками я звів головні характеристики власника продукту до чотирьох. По-перше, власник продукту має розбиратись у своїй сфері діяльності. Має на увазі дві речі. Він повинен досить добре розуміти, чим займається команда, щоб знати, що може бути виконане, і не менш важливо, що не може. Але він також має розуміти це, що достатньо добре, щоб знати, як перетворити його на справжню цінність, яка має сенс. Це може бути комп'ютерна система, що допомагає ФБР ловити терористів, чи методика навчання, яка покращує успішність учнів середніх шкіл. Власник продукту повинен знати ринок достатньо добре, щоб розуміти, що саме зможе змінити ситуацію на краще. По-друге, власник продукту повинен мати повноваження для прийняття рішень. Як керівництво компанії має не втручатись в роботу команди, так і власник продукту має отримати відносну свободу приймати рішення щодо бачення продукту та потреб для його реалізації. Це важливо, бо він перебуває під тиском багатьох різних зацікавлених осіб, як із середини, так і ззовні. Тож повинен триматися твердо. Він має відповідати за результати, але дозволяти команді приймати рішення самостійно. По-третє, власник продукту має бути доступним для команди, пояснюючи, що саме треба виконати і чому. Хоча, врешті, за беклог відповідає власник продукту, він повинен підтримувати постійний діалог із командою. Дуже часто досвід і знання команди можуть бути корисними для прийняття потрібних рішень. Власник продукту має бути надійним, послідовним і доступним. Без доступу до нього члени команди не знатимуть, що саме робити або в якому порядку. Вони покладаються на нього щодо загального бачення, а також ринкової інформації про те, що є важливе. Якщо власник продукту не буде доступний для команди, весь робочий процес може розвалитись. Це одна із причин, чому я рідко раджу, що власником продукту ставав генеральний директор або інший керівник вищої ланки. Вони просто не мають потрібного команді часу. І по четверте, власник продукту має бути відповідальним за цінність. У контексті бізнесу значення мають передусім прибутки. Я вимірюю роботу власника продукту тим, скільки прибутку він приносить на один бал зусиль. Якщо команда щотижня виконує роботи на 40 балів, я хочу знати, скільки прибутку дав кожен із них. Але мірилом цінності може бути і те, скільки успіхів має команда. Я знаю одну поліцейську команду, яка вимірювала цінність кількістю проведених за тиждень арештів розшукуваних злочинців. Я знаю це Церкви ще використовують скрам і вимірюють свій успіх якістю проведення служб та кількістю парафіян. Головне визначитись із мірилом цінності і слідкувати, що власник продукту був відповідальним за її примноження. У скрам цей показник легко відстежується через надзвичайно прозорість системи. Чи не здається вам, що для однієї людини такої відповідальності забагато? Саме тому у великих проектах усіма потребами зазвичай займається ціла команда власників продукту. Детальніше я розповім про це пізніше. А Спочатку хочу показати наочний приклад обов'язків цієї людини. Уявіть себе в кабіні реактивного винищувача F-83 Сабре, де за штурвалом сидить божевільний майор Джон Бойт, готовий до повітряного бою над Корейським півостровом. Оглядайте, орієнтуйтесь, вирішуйте, дійте. Під час Корейської війни повітряні бої точились переважно між американськими літаками F-86 Сабре і Міг-15 радянського виробництва. Міг був швидшим, маневренішим, ніс більше озброєння та й взагалі переважав за всіма параметрами. Теоретично міги мали б очистити небо від американських пілотів, натомість їх самих збивали в 10 разів більше. Намагання визначити, як це стало можливим, сформувало тактику ведення майбутніх війн. Крім того, воно мало величезний вплив на розвиток системи скрам. Джон Бойд був просто таки найвидатнішим пілотом-винищувачем усіх часів, хоча й ніколи не збивав ворога в бою. Він устиг виконати над Кореєю лише 22 бойові вильоти. Як почалося перемир'я, а в ті часи треба було мати 30 вильотів як введеному, перш ніж ви могли зайняти місце головного в парі літаків нападника. Відзначився він уже після закінчення війни, викладаючи в льотній школі ВПС США на базі Неліс, що на півдні штату Невада. В армії де цінується час часто зміна персоналу, він безпрецедентно прослужив інструктором цілих 6 років. Льотчиків-винищувачів не назвеш особливо скромними хлопцями. На час прибуття на базу Неліс вони завжди вже вважаються елітою ВПС, тому й поводяться доволі зверхньо. Бойт мав надійний спосіб збивати з них пиху, щоб та не заважала їм засвоювати навчальний матеріал. Він по черзі запрошував їх піднятися у повітря і триматись чітко за ним, що є найкращою позицією у повітряному бою. Потім він наказував курсантові атакувати атакувати його. Так от, протягом 40 секунд він безпомилково встигав сам зайти курсантові у хвіст та зробити уявний убивчий постріл, щоразу вигукуючи по радіо бах, бах, бах. Це було ще до появи різних там лазерів, комп'ютерів і симуляторів зброї. Саме цей крик говорив курсантові, що його вбито. Незмінний успіх Бойда заробив йому друге прізвисько, яке з ним так і залишилось: 40-секундний Бойд. Перше прізвисько Скажений майор він заслужив своїми, скажімо так, енергійними висловлюваннями. Вони майже завжди викрикувались просто в обличчя опонентові, ким би той не був, причому бой тицяв його в груди двома пальцями і затиснутою в них запаленою сигарою. Легенда розповідає, що іноді він випадково, звісно ж, навіть підпалював противникові краватку. У таких випадках він не виявляв жодного каяття, використовуючи для перемоги в суперечці будь-яку зброю зі свого арсеналу. Бойт умів бачити все поле бою собою, ось як він сам про це розповідав. Я бачу себе, неначе у величезній кулі, всередині цієї кулі, і можу фіксувати все, що відбувається навколо неї, хоча весь час маневрую. Я можу бачити все з двох точок водночас. Під час повітряного бою я можу бачити не лише всіх інших навколо, але й самого себе, немов сторонній спостерігач і збоку. Така орієнтація в просторі здатність бачити повну картину неба і подій сформувала його військові теорії, а пізніше змінила весь спосіб ведення війн США. Пішовши з льотної школи, Бойт вирішив вивчати інженерну справу і в процесі цього створив модель льотно-технічних характеристик повітряного судна, що описувала повітряний бій з точки зору енергетичного співвідношення. Його теорія повітряного бою енергія маневреність ЕМ ураховує кінетичну і потенціальну енергію літака у будь-якій ситуації, висоту, повітряну швидкість і напрямок, а також те, наскільки швидко можна змінити будь-яку із цих величин. Згодом ця теорія викристалізувалась у спосіб моделювання застосуванням більшості бойових літаків, безпосередньо привівши до розробки F-15 і F-16 найкращих винищувачів останніх 40 років. На жаль, згідно з теорією Бойда, міг 15 мав би змести F-86 Сабра із неба. Щось тут було не так, як розповідає у своєму біографічному творі Роберт Коран, намагаючись у цьому розібратись, Бойд часто цілими днями просиджував у трансі. Він був переконаний, що його теорія правильна, але чому ж тоді співвідношення збитих було 10 до 1 на користь американських льотчиків? Краща підготовка? Це могло пояснити ситуацію лише частково. Тактика можливо, але цей фактор знову не міг привести до такого протилежного протилежного результату, а потім його осяяло. Американські пілоти краще бачили і швидше діяли, причому завдяки не якимось своїм внутрішнім якостям, а простим особливостям конструкції літаків. Сабре мав е, краплиноподібний ліхтар кабіни, тоді як у Міга, той складався з багатьох скляних панелей і перемичок, що перекривали пілотові огляд. Крім того, F-86 мав повністю гідравлічні органи керування польотом, тоді як на мігу гідравліка відігравала лише допоміжну роль. Було відомо, що пілот там міг 15 доводиться спеціально качати м'язи верхньої частини тіла для кращого маневрування літаком. Тому американські льотчики помічали міг міги першими. А після цього найголовніше могли реагувати швидше за китайських та північно-корейських пілотів. Результат битви вирішували не технічні можливості машини, а швидкість перетворення спостережень на дію. Міг виконував якийсь маневр, Сабре відповідав. А поки пілот Міга намагався відповісти на це, американський пілот устигав виконати вже новий маневр маневр. Він реагував на кожну нову дію міга настільки швидше, що більш технологічно досконалий літак ставав легкою здобиччю. Те саме спостерігалось і у В'єтнамі, коли я був там. На той час бої велися між іншими літаками Міг 21 і Ф4, але краща видимість американців знову перемагала кращу маневреність радянського літака. Як сказав Бебойт, його найвідоміша інновація помістила льотчиків усередину циклу прийняття рішень ворога. Ця ідея стала основою ведення війн, і саме для цього я призначав скрам, дозволити власникові продукту приймати рішення швидко на основі відгуку клієнтів у реальному часі, отримуючи постійну реакцію від користувачів людини, яка клацає кнопку Купити на Амазон, парафіянин вашої церкви, дітей у класі чи дівчини у примірювальній, ви маєте змогу постійно коригувати свою стратегію і швидше досягати успіху. Ця ідея має дещо дивну назву петля ООВД оглядати, орієнтуватись, вирішувати і діяти. І, хоча декому вона може здаватись кумедною, на війні та в бізнесі вона працює навіть дуже серйозно. Проникнення всередину чогось циклу прийняття рішень викликає в них втрату орієнтації і сумніви. Їхні реакції стають або надмірними, або недостатніми. На інструктажі для інших офіцерів Бойт казав про це так: виживає той, хто здатний опанувати найшвидший рівень змін. Трохи нижче ви знайдете діаграму петлі ООВД. Оглядати тут усе доволі очевидно. Треба чітко бачити ситуацію в міру її розгортання. Проте це не так просто, як здається, Бойт описав це як вихід за межі самого себе, щоб бачити повну картину не лише з вашої власної точки зору. Орієнтуватись мова йде не просто про те, де ви є в певний момент. Але й про наслідки, які ви здатні побачити, меню альтернатив, які ви для себе створюєте. За словами Бойда, чинники для е, цього е, створення є генетична спадковість, культурні традиції, попередні попередній досвід і, звичайно, розвиток ситуації. Таким чином, орієнтація відображує не лише те, як ви бачите світ і ваше місце у ньому, але який світ ви здатні побачити. Оглянувши все та зорієнтувавшись, ви вирішуєте, а відтак дієте. Після цього цикл починається знову з огляду результатів ваших дій та дій ваших супротивників або в діловому світі спостереження реакції ринку. Вносячи сюди поетапне виконання роботи Scrum, дає власникові продукту здатність бачити, скільки цінності створюють ці кроки і як люди реагують на них. Потім ця інформація дозволяє власникові змінити завдання команди у наступному спринті. Це запускає безперервний цикл відгуків, що прискорює інновацію адаптації і адаптацію, а також дозволяє вимірювати отриману цінність. У бізнесі ми вимірюємо її грошима. Фарбуючи стіни всередині будинку, можна вимірювати її готовими кімнатами. Таким чином, власник продукту має змогу на люту перестосуватись до постійної зміни обставин. Уявити поетапний випуск продуктів чи проєктів, що здається, не мають жодної цінності, поки не завершені, може бути доволі складно. Наприклад, як проводити поетапні випуски автомобіля або відеоігри вартістю у 100 мільйонів доларів. Головне тут зосередитись на частинах, що дійсно мають цінність, достатньо для отримання справжнього відгуку щодо них, реакції у реальному часі. Візьмімо, наприклад, машини. Toyota розробила модель Prius від концепції до завершення проекту за 15 місяців, швидше за будь-який інший їхній проект. Хоча члени команди, що розробила та зібрала Prius, не стали продавати свою автівку, перш ніж та була завершена, вони почали швидко виготовляти її прототипи, щоб головний інженер міг побуцати ногами шини і подивитись, чи просувається команда у правильному напрямку. Виготовлення прототипів повністю функціональних авто до офіційного випуску, а потім покращення їх знову і знову, доки ви не отримаєте продукт, який хочете продавати споживачам, може стати рушієм дивовижно швидких змін. Головне тут не мати чіткого затвердженого дизайну із самого початку, а радше виготовляти функціональний прототип і потім дивитися, що можна у ньому покращити. А після покращення виготовляти наступний прототип і покращувати його. Ідея полягає в тому, що чим швидше ви отримаєте справжній відгук, тим швидше зможете зробити кращу автівку. Команда Wikispeed, про яку я вже писав у розділі 4, виробляє повні прототипи їхнього авто кожного тижня і продає їх. Ці прототипи не потрапляють на масовий ринок. Wikispeed Поки не готова до цього, але є любителі, готові викласти за них 25 тисяч доларів. Думаючи про створення чогось, не вважайте, що не зможете отримати щось цінне аж до самого кінця. Натомість намагайтесь думати про мінімально життєздатний продукт, який абсолютний мінімум я можу зробити, надавши при цьому клієнтові щось цінне. Ще одним добрим прикладом є відеоігри. У наші дні дедалі більше розробників надають любителям новинок можливість оплатити так званий допрем'єрний альфа-доступ до своєї продукції. У такий спосіб розробники отримують відгук від їхніх найвідданіших фанатів, перш ніж гра запрацює офіційно. Це дозволяє їм бачити, як люди реагують насправді, а не здогадуватися, як ті реагуватимуть потім. Залежно від сфери, у якій ви працюєте, чи організації, якою ви керуєте, прийняти ідеї поетапних випусків може бути складно. У цьому випадку, якщо ви не можете запропонувати щось зовнішньому з клієнтові, виходом буде визначити внутрішнього клієнта, наприклад, власника продукту, який зіграє роль цільової аудиторії. Показуйте вашому внутрішньому клієнтові все, що може принести корисний відгук, напрями розширення земельної ділянки, план оновлення заводу, перероблену гальмівну систему, кампанію із набору на військову службу добровольців тощо. Ідея полягає в тому, щоб створити для себе можливість перевірки і адаптації. Компанія чи організація не здатна реагувати на зміну умов конкурентів і смаків, сильно ризикує. Бойт каже про це так. Потрібно проникати усередину темпу чи ритму іншого хлопця, де ми його і повалимо. Треба мати в голові образ чи картину, які ми називаємо орієнтацією. Потім ми маємо приймати рішення щодо подальших дій, після чого реалізувати це рішення. Далі ми дивимося на цю дію, що вийшла в результаті, плюс наше спостереження та занурюємось у нові дані, нову орієнтацію, нове рішення, нову дію і так до нескінченності. Орієнтація це не просто стан, у якому ви перебуваєте, це процес. Ви орієнтуєтесь завжди. Чудовий тісний маленький світ, де немає змін, створіння, що живуть у такому світі, динозаври. Вони вимруть. Найголовніше тут не стати динозавром. Якщо ви стоятимете на місці, то помрете. Усе просто, виходу немає. От такі пироги, хлопці. От такі пироги, хлопці. Як я вже розказав у розділі першому, вибір перед вами доволі простий: змінюйтесь або помріть. Якщо не війдете всередину циклу прийняття рішень ваших конкурентів, вони війдуть усередину вашого. Як казав Бой зробити. Що я хочу зробити, так це загнати свого супротивника назад, усередину його. Тоді я зможу довести його до втрати орієнтації, розгубленості, а там і до пралічу дій. Не знаю, як ви, а я краще робитиму так сам, ніж щоб так робили зі мною. Перше робиться першим. Отже, у вас є власник продукту, який постійно оновлює беклог, стежачи за порядком виконання завдань. Коли ваш перелік нараховує кількасот пунктів, цей процес упорядкування може бути доволі непростим. Ключем тут є знайти спосіб приносити якнайбільшу цінність максимально швидко. Може бути багато мільйонів способів організувати беклог, але вам потрібен той, що забезпечить 20% характеристик, які несуть 80% цінності якомога швидше. Ваша перша спроба вгадати із завданнями для першого спринту майже напевно виявиться хибною, але краще на той час і годі чекати. Це лише перша спроба. Після першого спринту, як тільки ви завершите цикл ООВД і презентуєте якийсь продукт клієнтам, то зміните свій порядок виконання завдань, розуміючи, що інше є дійсно краще. А потім ви продовжите це робити безперервно, оновлюючи беклог і змінюючи пріоритети кожного спринту, прагнучи порядку дій, що забезпечить цінність якнайшвидше. Ви, мабуть, ніколи не досягнете абсолютно ідеального порядку, але треба йти до нього крок за кроком, спринт за спринтом. Головне пам'ятати, що він постійно змінюється. Порядок, який є правильним одного тижня вже не буде таким наступного. Ваше середовище зміниться, ви засвоїте якісь нові речі. Виявиться, що одні речі простіші, а інші складніші, ніж здаються. Тому така постійна зміна беклогу відбуватиметься кожного спринту. Потрібно визнати непевність, потрібно прийняти, що ваше поточне уявлення про порядок і цінність стосується лише конкретного моменту. Воно зміниться знову і знову і знову. Через постійну зміну ринкових потреб і нечітке розуміння менеджерів щодо того, у чому полягає найбільша цінність компанії, можуть з'явитися погані звички, однією із яких є робити пріоритетним геть усе. Найвищий пріоритет отримує кожна дрібниця. Тут добре підійдуть слова пруського короля Фрідріха II, якого пізніше прозвали Великим. Той, хто захищатиме все, не захистить нічого. Розпорошуючи ваші ресурси і розумову енергію, ви поступово зводите їх на нівець. Кілька років тому я святкував свій 70-й день народження у Нормандії, Франції. І пішов подивитись на знаменитий пляж, де в день відкриття Другого фронту під час е, Другої світової війни серед інших висадився і мій батько. Під час відпливу здається, що Омаха Біч тягнеться в них до води на довгі милі, перш ніж зануритись у далеке море. В Цьому піску не видно краю. Щоб пробігти цей довгий мокрий схил під вогнем німців, треба було мати велику мужність, яку важко собі навіть уявити. Щоб пройти повз могили тисячі загиблих того дня, треба запастись тишою і повагою уваги, але коли я почав читати про німецьку оборону, то зрозумів, що однією з причин успіху висадки американців стало те, що німці забули попередження Фрідріха Великого. Вони були настільки дезорієнтовані обманними діями союзників, що розпорошили свої сили по всьому французькому узбережжю. У результаті союзники змогли відрізати німецькі підрозділи один від одного, розбиваючи їх поодинці. Нацисти неправильно розставили пріоритети і, на щастя, повністю програли. Випуск Отже, пріоритети розставлено. Ви знаєте, у чому полягають 80% цінності. Коли ж ви випустите ваш продукт? І тут скрам допоможе досягти результату набагато швидше. Коли б і що ви не робили, вам потрібно передати це в руки безпосередніх користувачів якомога швидше. Зробити це потрібно навіть до того, як будуть готові 20% характеристик. Достатньо буде чогось, що нестиме в собі хоча б крихітну частинку цінності. Я називаю це мінімально життєздатним виробом МЖВ. Ем це має бути річ, яку ви покажете публіці на перший раз, наскільки ефективною вона має бути. Ну, цей продукт має дійсно працювати, хоча для людини, яка його розробляла, він може здаватись неоковирним. Вам потрібно демонструвати свій продукт публіці як тільки це буде можливо. Це дасть вам відгук, необхідний для посилення вашого циклу прийняття рішень і розставлення пріоритетів. Назвемо це версією 0.5. Уявіть фотоапарат, що вже може робити знімки, але поки не здатний фокусуватись. Набір меблів для їдальні всього з двох стільців, відправлення вакцини до п'яти із сотні сіл, яким ви намагаєтесь допомогти. Щось недороблене майже до сміху. Але це дає вам відгук. Виявляється, що корпус фотоапарата насправді незручний, бо кнопка затвора не там, де треба. Дерево, з якого зроблені стільці, погано пасує до матеріалу обіднього столу. Через абсолютно зайву соціальну нетактовність ви примудрились образити старішин сіл. Завдяки цьому ви дізнаєтесь про помилки поки що не надто пізно, а шкода мінімальна. Потім, коли ви будете робити офіційний реліз чи розгортати велику програму, ви вже виправите виявлені недолік і знатимете, що люди е, дійсно цінують. У прикладі з фотоапаратом може виявити, що спочатку користувачі казали про рівну цінність режиму панорамної зйомки і можливості ділитися світлинами у Фейсбуку. Коли ж вони дійсно почали користуватись продуктом, то ніколи не вмикали цього режиму, але постійно хотіли постати фото у соціальних мережах. Це дозволяє вам упроваджувати передусім характеристики, які люди цінують виконають, і випускати ваш продукт, коли виконано лише приблизно 20% роботи. Ви знаєте, що продукт не ідеальний, але він дуже близький до ідеалу. Кожна година витрачена на непотрібне вилизування проекту є втраченою можливістю для цінності. Крива цінності радикально швидше виведення продукту у люди. У цьому процесі чудовим є те, що він повторюваний. Просто змити і повторити. Як тільки люди матимуть ваш продукт, послугу чи зміну в їхньому житті, вони скажуть вам, якою є наступна найцінніша для них річ. Тоді ви знову підготуєте 20% цього і презентуєте їм знову і знову. За умови такого поетапного процесу випуску продукту, створивши лише половину характеристик вихідного продукту чи проекту, ви зможете принести вдвічі більше цінності за двічі менший час. Ось у чому справжня сила Scrum. Саме так він може фундаментально змінити спосіб не лише вашої роботи, але й усього життя. Не зосереджуйтесь на виконанні всього переліку завдань, всього і одразу. Зосереджуйтесь на тому, що має цінність, чого люди дійсно хочуть або потребують. Поетапна цінність радикально краще виведення продукту у люди. Це нагадує мені розповіді солдатів і офіцерів, які побували в Іраку чи в Афганістані. Сюжети в них доволі схожі. Американці входять в селище, роззираються навколо і кажуть: ці люди розводять курей, збудуємо їм завод із переробки курятини. Отже, вони витрачають мільйони доларів на будівництво ультрасучасного заводу. Вони не зважають, що в тому районі майже відсутня регулярна подача електрики, чи що місцеві мешканці переважно неписьменні, тож навчитись працювати зі спеціальним обладнанням їм досить нелегко. Через деякий час хтось із американців американців нарешті звертає на це увагу, іде до селян і питає, що б вам дійсно допомогло? І чує у відповідь: Ви знаєте, було б просто чудово спорудити пішохідний міст через річку, бо по дорозі на ринок нам доводиться витрачати половину дня, щоб дістатись до найближчої переправи. Ну що тут скажеш? Пішохідний міст коштує кількасот доларів. Він справляє значно менше враження, ніж великий завод. У розмові з вашими босами у Вашингтоні якийсь там міст звучить зовсім не круто, але для цих селян він однозначно цінніший за чудернацьку будівлю з дивними машинами, що тепер стоять та іржавіють без діла. Також варто робити те, що ви можете завершити у короткі строки. Скажімо, ви виготовляєте суперовий будильник наступного покоління. Ви маєте перелік із десятків характеристик: годинник, кнопка повторити згодом, таймер, гучний сигнал, радіо, станція для айфона, навігатор тощо. Але як кмітливий власник продукту, ви робите пріоритетним те, чого люди дійсно хочуть: будильник, який легко виставляти з достатньою гучністю, радіо і яскравим екраном, який добре видно навіть при світлі. І коли ваша команда із цим закінчує, ви розумієте, що насправді вони створили найкращий будильник усіх часів. Це просто айпод серед будильників. Він гарний і робить одну річ дійсно дуже добре. Замість того, щоб змушувати вашу команду вбудовувати в нього додаткові опції, ви випускаєте цей будильник на ринок і починаєте працювати над наступним проектом. Команда може принести більше цінності, е, зайнявшись чимось іншим. Гроші ні за що та безкоштовні зміни. На початку цієї книжки я розповів вам історію проекту Вартовий у ФБР. Якщо пам'ятаєте, зовнішній підрядник витратив сотні мільйонів доларів на розробку програмного забезпечення, що не працювало. Одним із основних джерел перевищення бюджету там, та й майже в будь-якому контракті, чи йдеться про створення комп'ютерних програм, чи про літаки, чи про будинки, є вартість внесення змін. Збільшення цієї вартості є по суті бізнес-моделлю урядових підрядників. Вони знижують ціну проекту, знаючи, що отримують свою вигоду за рахунок замовлень на внесення змін. Коли контракт підписується на багаторічний проект, проект, усі вимоги до нього викладено в гарних на вигляд графіках. Дуже спокусливо казати, ну, начебто, все враховано. Але потім виникає потреба щось змінити, а підрядник каже: Я роблю тільки те, під чим підписався, і не більше. Якщо ви хочете внести якісь зміни, платіть за це. Така система виставляння додаткових рахунків ставала джерелом настільки значних витрат, що компанії і агенції мусили створювати навіть спеціальні комісії для контролю за змінами. З точки зору витрат, це має сенс обмежте кількість змін і ви обмежите пов'язання пов'язані із ним видатки. Проте контролери не розуміють, що цим вони встановлюють систему, яка не дає людям отримати дійсно бажані речі. Вони намагаються обмежити витрати, але разом з тим обмежують навчання, інновацію і творчість. Якщо ви починаєте якийсь проект і невдовзі розумієте, що справжня цінність 20% полягає не в характеристиках, які ви розписали, а в інших речах, що відкрилися в процесі роботи, то традиційний підхід до управління проектом не дозволить вам діяти далі. Обмежуючи зміни, він просто налаштовує на зупинку швидшого виведення люди цінності. До того ж, спроба здійснювати жорсткий контроль навіть не працює. Попри всі намагання контрольних комісій обмежити зміни, потреба в змінах часто набуває настільки великою, що вони перемагають. Без змін проекти не мали б жодної цінності, тому контрольні комісії неохоче дають на них згоду, і вартість проекту збільшується. А потім з'являється інша зміна, яку неодмінно потрібно внести. От такої ще одна. Доволі скоро проект вибивається з бюджету на мільйони доларів, запізнюючись на рік, на два, а то й усі й п'ять. Ось чому я запропонував ідею так званих безкоштовних змін. У стандартному контракті із фіксованою вартістю просто зазначається, що зміни є безкоштовними. Складається перелік усіх характеристик, яких ви очікуєте. Наприклад, якщо ви виробляєте танк, е, вам потрібно, щоб він розвивав швидкість до 120 км на годину, робив 10 пострілів на хвилину, вміщував 4 членів екіпажу, мав кондиціонер і так далі. Усе, що ви вважаєте за необхідне для цього танка. Розробник дивиться на цей опис і каже, що зробити такий двигун це буде 100 балів. Зарядний механізм хай буде 50, екіпаж 5 і так далі за переліком. Наприкінці кожна характеристика характеристика матиме свій відповідник у кількості балів. Тоді клієнт, який у цьому сценарії зобов'язаний контрактом тісно співпрацювати з власником продукту, кожного спринту майже може повністю змінювати свої пріоритети. Будь-який пункт чи характеристика беклогу можуть бути пересунуті де-інде. А як щодо нових характеристик, жодних проблем. Просто викидаєте рівноцінні характеристики з переліку завдань. О, тепер ви хочете лазерну систему наведення? Добре. Це буде 50 балів роботи. Для компенсації цього доповнення викиньмо на 50 балів низькопріоритетних характеристик із нижньої частини беклогу. Деякі компанії вивели цю ідею на новий рівень, надаючи клієнтам лише високопріоритетні опції. Кілька років тому я почув про одну фірму, де використовують систему Scrum, яка отримала 10-мільйонний контракт на розробку розробку програмного забезпечення для великої будівельної компанії. Обидві сторони погодились на строк у 20 місяців. Однак компанія-розробник вставила в контракт у пункт, що якщо будівельна фірма захоче розірвати його в будь-який час, то може це зробити, сплативши лише 20% вартості решти контракту. Фактично, якщо програмне забезпечення працювало так, як хотіли будівельники, вони могли зупинити скрам-команду, щоб та більше нічого не робила. Розробники програмного забезпечення почали спринти, які тривали в них по місяцю. Після Після першого місяця клієнт переспрямовував деякі зусилля розробників на отримання більшої цінності. Другий місяць те саме. Після третього місяця клієнт розірвав контракт, забрав програмне забезпечення і запустив його в роботу. Він отримав цінність, якої потребував. Давайте тепер трохи порахуємо, щоб побачити, від, як від цього виграли усі. У перші три місяці контракту будівельники заплатили скрам команді 1,5 мільйона доларів. Дострокове розірвання контракту вимагало від них сплатити 20% від решти суми у 8,5 мільйонів, що склало 1,7 Е, мільйона доларів. Е, тобто вони заплатили 3,2 мільйона доларів за частину програмного забезпечення, яке вважали вартим 10 мільйонів, і отримали його на 17 місяців раніше. При цьому вони були аж ніяк не єдиними, хто залишився у виграші. З Скрам компанія підписала контракт, від якого очікувала отримати 15% чистого прибутку. Тому в ці перші три місяці вони витратили на розробку 1,3 мільйона доларів, але отримали вони 3,2 мільйони доларів. Їхній чистий прибуток зріс із 15 до 60%, а це 400% збільшення доходів. І тепер, звільнившись від проекту, вони могли взятись за інші. Це не просто вигідна угода, це стратегія довгострокового заробляння собі на пенсію. Вони змогли зробити це завдяки особливостям роботи з крам. Керуючи собою як багатофункціональним підрозділом, команда зуміла швидко прискорившись, принісши більшу цінність за менший час. Наприкінці кожного спринту спостерігали чергове покращення базового продукту. Він працював. Його можна було було застосувати відразу. У кожному спринті принтів власних продукту мав можливість змінити пріоритети беклогу на підставі відгуку, відгуку клієнта. А коли для клієнта було створено достатню цінність, усі припинили роботу. Таким чином, Scrum синхронізує інтереси усіх учасників процесу команди, Scrum майстра, власника продукту, клієнта і компанії. Усі працюють над досягненням спільної мети та зі спільним баченням створити справжню цінність якнайшвидше. Я щиро вірю у ситуацію виграшу для всіх і можливість заробити заробити більше грошей створенням кращих продуктів за нижчою ціною, стається мені дуже навіть непоганою угодою. Ризик. В основі будь-якого успішного проекту лежить управління ризиками. Скрам дозволяє вам суттєво зменшити ризик провалу. Трьома найпоширенішими різновидами тут є ринковий, технічний і фінансовий ризики. Щоб було зрозуміліше, треба відповісти на три питання: чи хочуть люди те, що ми робимо, чи дійсно ми можемо це зробити, і чи дійсно ми можемо продати зроблене. Про ринковий ризик я писав уже не раз. Скрам допомагає вам мінімізувати його просуваючи ідеї поетапної здачі проекту. Він дозволяє вам скоріше представляти продукт клієнтам, отримуючи ж грані і часті відгуки, ви можете вносити невеликі зміни відразу, а не опинятись потім перед необхідністю великих змін після того, як кладете в проект мільйони доларів і зрозумієте, що зробили зовсім не те, чого справді хоче хоче клієнт. Дуже часто саме про цю річ клієнт казав на початку процесу, але в реальності люди не знають, чого насправді хочуть, доки не зможуть щось випробувати. Багато ділових порад обертається навколо швидкого провалу, який допоможе виявити слабкі місця. Мені ж більше подобається ідея швидкого представлення проекту клієнта. Технічний ризик цікавий питання, чи дійсно можливо зробити те, чого хоче клієнт, доволі непросте, особливо якщо мова йде про щось матеріальне, що потребує заводів, інструментів і інвестицій. Пам'ятаєте компанію, що виробляла систему побутової автоматики? Так от вони підійшли до цього, озброївшись так званою комплексною конкурентною розробкою. Простою мовою це означає створення кількох різних прототипів, щоб виявити, який із них працює якнайкраще, перш ніж запускати серійне виробництво. Наприклад, вони знали, що їм потрібна така відеокамера, щоб клієнти бачили, хто стукає до них у двері, і могли впустити бажаних гостей. Найдорожчою частиною цієї камери, яка до того ж вимагала найбільше часу на підготовку, була лінза. Зробити її з пластику, скла, кришталю, який матеріал витримає витримає будь-які погодні умови, який е, буде легко дряпатись, а який дасть найчіткішу картинку, скільки кожен із них коштуватиме у виробництві. Замість того, щоб приймати рішення заздалегідь і кидатись у виробництво стрімголов, вони створили три різні повністю функціональні лінзи і провели порівняльні випробування. Оскільки е, насправді розробники лише намагалися розв'язати питання з лінзою та мали зробити це передусім, бо виробництво займало чимало часу, вони тестували кожну лінзу за допомогою допомогою камери для ноутбука. Виявилось, що найкраще заданим критеріям відповідало скло. При цьому щось, е, що дуже важливо, вони мали змогу прийняти своє рішення, побачивши, як щось дійсно працює. Їхній вибір базувався не на теоретичних уявленнях, вони мали щось, що можна було подивитися і помацати. Розв'язавши це питання, вони змогли перейти до дизайну корпусу камери, у якому буде встановлена лінза і процесорів, що оброблятимуть отримане зображення. Розставивши пріоритети щодо лінзи, компанія потенційно зекономила собі мільйони доларів. Відомо, що Apple робить так з усією своєю продукцією, часто створюючи десяток повністю функціональних прототипів, а потім обираючи з них найкращий. Це дає змогу швидкої презентації різних ідей публіці без надмірних інвестицій. Фінансовий ризик є тим, що спричиняє крах більшості компаній. Вони створюють щось класне, але не можуть продати це за достатню суму, щоб дійсно отримати прибуток. Класичним прикладом цього є онлайнова журналістика і поступова загибель друкованих видань. Спочатку інтернет-буму у 90-ті роки минулого століття газети з радістю розміщували свій контент у мережі. Деякі головні редактори виявили, що навіть онлайн-прибутки від реклами залишатимуться, тому зробили цей контент безкоштовним для читачів. Проблема, звичайно, полягала в тому, що рекламісти були готові платити за онлайнову рекламу значно менше грошей, ніж задруковано. При цьому вартість виготовлення контенту залишалась незмінною. Інші намагалися встановлювати платний доступ до свого контенту, але в мережі було стільки сайтів безкоштовних новин, що їм часто доводилось просто змиритись із цим. Але ж тримати штат репортерів, які дійсно виїжджатимуть на місце подій та описуватимуть, побачене коштує дорого. Результат можна бачити у поступовому закритті відділів новин у всьому світі. Ідея надання якогось контенту чи сервісу безкоштовно, а заробляння грошей на рекламі і досі перевалює серед технічних стартапів. Підприємці дивляться, наприклад, Facebook чи Google і кажуть. Я теж так можу. Проблема в тому, що такими успішними компаніями стоїть далеко не всі. На початку розквіту інтернету, коли онлайновий простір уперше дозволив компаніям охопити конкретні сегменти цільової аудиторії, гіперфокусування вважалося цінним, але в міру виникнення дедалі більшої кількості платформ для цього така можливість дещо втратила актуальність. Іншим шляхом для фінансового краху компанії є передплата за приваблення клієнтів. Одним із прикладів цього є компанія, що пропонує щоденні купони на кшталт Е, Groupon чи Living Social. Спочатку вони приваблювали клієнтів швидко і легко, але в міру розширення зони їхньої досяжності та збільшення клієнтури приваблювати нових рекламодавців та людей, охочих придбати купон, ставало дедалі дорожче. Результати можна побачити в оцінках вартості активів цих компаній. Скрам дозволяє бізнесу швидко відповісти на ключове запитання: чи заробимо ми на цьому гроші? Оперативно презентуючи клієнтам поетапні релізи, ви знатимете, що цінують ваші клієнти і за що вони готові платити. А якщо перші здогадки виявляться хибними, ви зможете внести необхідні зміни. Макс максимум, чим ви ризикуєте, так це часом і енергією, вкладеними в кілька спринтів. Це ж ніяк не багатомільйонні витрати на створення величезної складної інфраструктури, лише щоб виявити, що людям подобається ваш продукт, але не настільки, щоб платити за його виробництво. Ось що вам робити завтра. Гаразд. Що ви робитимете завтра для впровадження скрам у своїй роботі? Перший крок це скласти перелік завдань та дібрати команду. Подумайте про своє бачення продукту і почніть записувати речі, які вам потрібно зробити для його реалізації. Не потрібно писати все одразу. Достатньо переліку завдань беклогу на тиждень, і поки члени команди проводитимуть свої щоденні зустрічі, стоячи та виконуватимуть перший спринт, ви зможете підготувати достатній беклог для зайнятості команди протягом наступних двох спринтів. Ніколи не випускайте його із уваги, бо як тільки ваша команда прискориться, вони почнуть робити більше більше, ніж ви вважали за можливе. Потім, як власник продукту, складіть так звану дорожню мапу вірогідного розвитку подій, що, на вашу думку, можна виконати у цьому кварталі. На який етап ви хочете вийти цього року? Важливо пам'ятати, що це просто прив'язка до часу, тому не плануйте надто ретельно, а лише оцінюйте можливості. Ви не складаєте якийсь обов'язковий для виконання контракт, а просто записуйте свої думки про те, де будете згодом. Повірте мені, складена вами картина зміниться, можливо, навіть радикально. Сенсом такого роду планування є створити прозорість усередині організації організації. Якщо ви маєте команду продавців, їм потрібно знати, над якими характеристиками ви працюєте, щоб мати змогу почати маркетинг. Керівництво потрібно мати якесь уявлення, звідки очікуються прибутки, коли і скільки. Ключовий меседж полягає в тому, що все це має робитись відкрито. Ваші співробітники мають бачити, на якій стадії перебуває ваш продукт у будь-який час. Вони мають бачити, як завдання на скрам дошці переноситься в колонку виконано. У них має бути можливість зобразити завдання на діаграмі згорання і побачити лінію чітко спрямовано вниз до нуля, до згоряння. Вони мають знати, наскільки балів ваша команда виконала завдань минулого спринту і наскільки за вашою оцінкою виконає наступного. Треба розуміти, що як власника продукту вас будуть оцінювати за прибутками і витратами. Ви швидко виявите, особливо якщо працюєте в місці, де багато команд, що потрібно почати збирати разом команду вже власників продукту, щоб складати достатній беклог для виконання командами. Один ваш власник продукту може зосереджуватись більше на стратегії та взаємодії з клієнтами, а інший на тактиці, вирішуючи, над чим команди працюватимуть протягом кожного спринту. Проте важливо почати. Просто почніть. Детальний опис того, як це зробити, ви знайдете в додатку. Скрам покликаний дати вам можливість прискорити роботу команди за кілька днів. Складіть ваш беклог, сплануйте свій перший спринт і вперед. Не треба присвячувати багато часу плануванню, рефлексії, медитаціям, програмним заявам чи п'ятирічним проекціям. Залиште це все конкурентам, яких ви обійдете. До речі, чому по дорозі не змінити світ на краще? У наступному розділі я покажу вам, як це можна зробити, що треба запам'ятати. Складайте перелік завдань. Перевіряйте його двічі. Запишіть усе, що можливо виконати для проекту. Потім розставте пріоритети. Перемістіть нагору цього беклогу пункти із найвищою цінністю і найнижчим ризиком, потім наступні за цими показниками і так до кінця переліку. Потрібен власник продукту. Ця людина перетворює бачення проекту на беклог. Вона має розуміти особливості вашої галузі, ринку і клієнта. Лідер не бос. Власник продукту задає, що потрібно виконати та чому. Як команда досягатиме цього і хто саме, це справа команди. Вимоги до власника продукту. Мати глибокі знання сфери діяльності та повноваження для прийняття остаточного рішення, бути завжди е, доступним для відповіді на запитання команди і нести відповідальність за отримання цінності. Оглядайте, орієнтуйтесь, вирішуйте і дійте. ООВД. Треба бачити всю стратегічну картину, але діяти тактично і швидко. Сійте страх, непевність і сумнів у супротивника. У діловій бійці завжди краще дати, ніж отримати. Проникайте всередину циклу прийняття рішень ваших конкурентів і змушуйте їх заплутатись. Отримуйте гроші ні за що і робіть безкоштовні зміни. Створюйте нові речі лише доти, доки вони приносять цінність. Будьте готові відкинути їх заради речей, що вимагають таких самих зусиль. Те, що ви вважаєте за потрібне спочатку, ніколи не буде тим, що вам дійсно потрібне.